Njeriu që i ndjente dhimbjet e umetit edhe mbrapa, edhe pas vdekjes së tij, sallallahu aleyhi wa sallem, ishte ai i dërgumi i Allahut i cili mendonte për këtë umet. Umet. Umet. Andaj na ka lon një thesar të madh prej fjalëve, na ka lon një pasuri, na ka lon një pasuri shumë të madhe, sallallahu aleyhi wa sallem, e shumë njerëzve të cilët kanë fobi prej islamit. Kjo është përgjigje për shumë njerëz të cilët janë pjesë e islamit sot dhe e prezentojnë islamin sot. Kjo është përgjigje për shumë prej njerëzve të cilët akoma e shohin, vazhdojnë duke e pa hallin e umetit islam duke qarë e dënesë vetëm me ligjërata, duke mos marrë kurrgja prej hapave për këtë umet të cilin e ka lon neve Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. A thu vallë muslimani, kur e sheh gjendjen e muslimanëve vetëm duhet me qajtë, a thu vallë muslimani, kur t'i sheh muslimanët duke u vra, vetëm duhet me kajtë, Vetëm duhet me majtë ligjerata, vetëm duhet me mledhë ndihma humanitare, a thu vallë muslimani nuk guxon me ja zgjatë dorën e vet vllaut musliman n'dunja, a thu vallë kjo krim, edhe zullum, edhe luftë ndaj njerëzisë, edhe mos insanllëk ka me kanë kjo, A thu vallë kur u banë herojt e umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam prej kriminelëve? A thu vallë kur u banë kur u banë herojt herojt e një populli? Herojt e një populli, Allahu i shtoftë ata heroj. Kur u banë në umetin e Muhamedit? Kur ka qenë kjo sunnet i haxhallarëve vëllezër? Kur ka qenë kjo sunet i xhamive? Kur ka qenë kjo sunet dhe traditë te muslimanët që herojt e vet ata me i shkat, m'i shkatërru apo ato m'i asgjësu apo ato m'i sha apo ato me thonë se nuk janë pjesë e umetit apo ata nuk janë njerëz valid apo kush i ka kush i ka autorizu këta njerëz me na prezentu umetin islam Edhe me jau shpërnda të gjithve A nuk duhet muslimanët sot me pa Me sytë e vet Se nuk guxojnë Nuk guxojnë muslimanët sot Nuk guxojnë muslimanët sot Me jau lanë Çështjen e vet N'dorë të tjerve Nuk guxojnë me ja lanë Kurrnjëherë një personi i cili është tradhtar Wallahi është tradhtar është imam i devijum Është imam i devijum, qoftë imam i pesëvaktit, qoftë imam hatib, qoftë imam udhëheqës, çfarëdo qoftë ai person, ai i cili shikon interesin e vet personal fillimisht, qoftë interesin e sigurisë personale, qoftë interesin e sigurisë së xhepit, qoftë interesin e sigurimit të një shtëpie, të një pallati të vogël në këtë dunja, të cilën nuk e merr me veti në vorr, vallahi është dash, E dhon, pa ju kërcënu aspak, dalin i thonë këto sene. Vetëm pak, as kamb nuk ju lëvizin njerëz, hiç, hiç. As kambën nuk e lëvizin tjerë. Me njëherë, u a japin që atë jetojnë. A thu jena na qato nipa dhe stërnipa, a thu vallë na e kena trashigu qët islam nga Muhammedi sallallahu alejhi ve sellem nga sahabët, a jena qato muslimanë o vllezër na. Pse, pse, pse flas këtë temë vëllezër? Nuk është kjo me shkel mbi mbi qafën dhe supin e dikujt. Nuk janë këto fjalë që duhet me i thanë na apo të gëzohemi dhe të rritemi përmes trimnisë dhe, dhe hero, heroizmit të dikujna prej njerëzve asnjëherë. Ama ajo çka na dhemb neve, ajo çka nuk është prej islamit, E mjerë për neve nëse Allahu na ka qitë prej lige neve E mjerë për neve nëse Allahu na ka qitë prej lige E nuk jemi në, në radhën e njerëzve që e ndihmojnë këtë umet Idha udhije fil-lahi xheale fitneten-nasi ke adhabil-lah Allahu xhele ve ala ka thonë Ka prej njerëzve të tillë Kur ata të dënohen të pësojnë në rrugën e Allahut pak Të pësojnë pak Të djersen pak Të frikohen pak Laringu t'ju lëviz pak prej frikës normal kjo është Në atë moment kur ummeti islam është dhënë pas dunjas, është dhënë pas pas veturave, është dhënë është dhënë pas xhepave, është dhënë pas sultanave, është dhënë pas bartjeve të muhabeteve, është dhënë pas shkeljes së mundit të njerëzve, duke u ngri vet ai, është dhënë pas asaj se unë nuk e ndjeki kërkënd, Apo unë jam muxhtehid në veti, mu nuk më intereson filani, unë s'i, s'i jap llogari filanit dhe kështu me radhë prej fjalëve. N'at moment, ka pësu umeti islam dhe ka shkaktue një defekt të madh, një defekt të madh, i cili vështirë është të përmirësohet, derisa të përmirësohet i gjithë umeti islam, andaj kjo është alarm o vllezër, alarm o vllezër, ngase hoxhallarët, dhe njerëzit që ligjërojnë në kohën e sotit, duhet me jau tregu njerëzve qatë që e besojnë në brendinë e vet. apo më të mirën për umetin islam, e jo më të keqen, e jo tradhtinë, se vallahi Allahu i ka mallkuar ato njerëz. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Men gashena fa leysa minna." Kush na tradhton neve, nuk është prej neve. Kush na tradhton muslimanëve neve, nuk është prej neve. Tradhtia o vëllezër është me i lan muslimanët gjithë Kush zbret nga kjo rrugë, e le këtë rrugë nuk i bën dëm. Wala men khalafahum as as kush kush e kundërshton. As kush e kundërshton. Sot është duke u jetu ummeti islam atë pikënisjen e vet ku e vendos në përgjithësi në botë i vendosin ata vet. Jo tjerë. Nuk i ndëgjojmë tu fol për kingin Abdullahin e Saudis një fjalë. Nuk i ndëgjojmë duke fol një fjalë për Abdullahin e Jordanit. Nuk i ndëgjojmë tu fol një tu fol një fjalë për Mubarakin. Edhe tjerët kështu me radhë, ama i ndëgjon tu fol ato për udhëheqësit e muslimanëve. I ndëgjon tu fol për Usama bin Laden, për Hatabin, për tjetrin, për tjetrin, për tjetrin, për të gjithë ata muslimanë të cilët kanë qenë bijtë e muslimanëve kurgjë më shumë. Bijtë e muslimanëve. Nga muslimanët kanë dalë ato njerëz, i ndëgjon tu fol për ato njerëz, dalin nga bijtë e muslimanëve që i bëjnë disa punë ndonjë duke mos u fokusuar kurnjëherë duke mos qenë drejt me qenë barem sa janë drejt ndaj qafirave të jenë ndaj muslimanëve. Sa janë drejt ndaj qafirave, barem të jenë njerëzit ndaj muslimanëve. Le të thonë sa të dojnë njerëzit se pse e ndëgjojnë filan filani një njeri në Facebook e neve s'na dëgjojnë. Po këtu duhesh me parashtru pytjen vetes. Vetes, parashtro pytjen. Pse s'më dëgjojnë mu njerëzit e ndëgjokan filanin po njerëzit. A është e barabartë ajo grua që i paguajnë me para për me kajt te, te vorret edhe te shpia me, me, me nanën e cilës, të cilës i digjet mushknia I dhemb zemra për djalin e vet që ka vdek i ri, a janë barabartë, vallahi s'janë barabar, si u digjet njerit. A në kjo është apet një thirrje te ata njerëzit, le t'i mendojnë pak sendet që i flasin, le t'i mendojnë pak sendet që i flasin, Le të ndalen nga politika dhe strategjia e disfatës në zemra Vallahi ai person i cili ka disfatë në mendjen e vet kurrë s'ka mundësi me korr fitore jashtë Vallahi ai person i cili shkon dhe bën marrëveshje me shkije të ndryshëm para kohës na mbys mes veti. Na e dimë çfarë përfundimi ka. Këtu pari ka ndodh. 2001 e kështu me radhë. Na e dimë çfarë përfundimi, çfarë përfundimi ju, ju ndodh. Andaj muslimani nëse vdes vdes krenar. Kryelart vdes muslimani. Subhanallah. Nëse na dhe Allahu mëshirën prej Tij. Nëse na dhe Allahu mëshirën prej Tij. Allahu do të na vejë në sprovë ndonjëherë me familje, me gruan ndoshta. Ka me të pru sprovë me vllaun, ka me të pru sprovë me kojshitë, ka me të pru sprovë me shumë prej njerëzve. Edhe pse njerëz e quajnë këtë akide çmenduri. Edhe pse njerëz e quajnë këtë çmenduri, e kështu me radhë. Sikur që kanë qujt Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, në fund ai sallallahu alaihi wasallam i ka prodhuar gjithë ata burra të mëdhenj kualitet Ato muslimanë janë. Ato janë dhanë dhe gjakun dhe mishin edhe gjithë, edhe kocin. E ato njerëzit s'i kanë kthy. E tash i ki disa njerëz si periskota, që të ndalen me luk, edhe gabimet po i bojnë, gabimet e veta e kështu. Edhe flasin prej vendeve që nuk janë hiç. Vallahi, sot nuk mun, nuk mun fol për Tetovën. As për Kumanovën s'mun fol, se s'merr vesh kurgjo prej atij çka ka ndodh. E jo, të folësh ti prej një vendit, prej tuj të folësh për një vend, atje larg, 5.000 km që hekin muslimanët dhe një, një, një kanë probleme shumë shumë më të mdhaja se